بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته til ofatlarini o'tayotgandik bugungisi beshinchisiga keldik husumat o'tgan darsda miro ya'ni arabcha miro keldi bu talashib tortishish dedik biz talashib tortishish endi bugungi darsligini farqini bilib olish kerak biro nima degani talash tortishish birovni gapidagi xatoni topib e'tiroz qilish ma'nosida yo so'zida e'tiroz qilish birovni gapiga va undan maqsad nima bo'ladi birovni pastga urish bo'ladi va o'zini aqlini o'zini ma'lumotini ko'pligini ko'rsatish bo'ladi o'zini ustunligini ko'rsatish miro so'zidan boshqa arab tilida jidol so'zi keladi mujodala bu nima degani mujodala bu ham tortishishni bir turi lekin bunda odam o'zini fikri mazhabini talashadi ya'ni o'zini diniy qarashlari bilan o'zini diniy qarashini isbotlamoqchi bo'ladi birovnikini xatoligini isbotlamoqchi bo'ladi birovniki rad qiladi shuni mujodala deydi demak bir mazhablarga bog'liq talash tortishish bu mujodala bo'ladi uchinchi narsa mana bugungi bugungisi husumat deyiladi husumat bu bir haq yoki mol talash birov bilan mana shu farqi bo'ldi demak o'tgan darsdagi bilan bugungi darsdagini farqi nima desa o'tgan darsdagi talash tortishish deganimiz birovni gapiga e'tiroz qilish unda xatoni aytgan holatda uni gapiga e'tiroz qilish bugungi darsdagi husumat bo'lsa mol talash yoki bir haq talash bu ham ikki xil bo'lishi mumkin masalan siz birov birovdagi molni o'zingizniki deb da'vo qilasiz masalan ya'ni bu narsa meniki deb u bilan husumatlashasiz masalan tortishib keyin birovga oldiga borasiz qani sen hukm qilgin deb masalan ikkinchisi siz o'zingizni himoya qilasiz masalan birov sizdan talab qiladiki shu mol meniki deydi qaytarib bergin deydi siz keyin o'zingizni himoya qilasiz yo'q seniki emas bu meniki deb men sendan sotib olganman yoki falon deb falonchidan olganman hadya qilgan u bu deb o'zingizni himoya qilasiz shu ikkita suratda ham mana shu bir mol narsa pul talashilyapti shuni husumat deydi mana shu ham tilla ofatlariga kirar ekan shariat ham shundan qaytargan hadislar qaytargan bundan oysha onamiz rivoyat qilgan bir hadisda buxoriy tahrij qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar inna rijali aladdul alloh taolo eng yomon ko'radigan kishi ashaddiy husumat qiluvchi demak ashaddiy janjallashadigan mana shu narsa talashadigan odam ba'zilar aytishganki husumatdan saqlangin chunki u dinni yo'q qiladi ibn qutayba aytadi meni oldimdan bir kuni bishir ibn abdulloh o'tib ketayotgan edi ibn qutayba o'zini amakisini o'g'li bilan orada bir nizo chiqqan bo'ladi mana shu husumat chiqqan bo'ladi bir qandaydir mulkda bir narsada molda shuni tortishib keyin e, hal qilish uchun o'tirishgan bo'ladi bir joyda shularni oldidan beshir ibn abdulloh o'tib ketayotgan bo'ladi va so'raydiki nima uchun o'tiribsan bu yerda shunda men aytdimki men bilan amakimni orasida bir husumat bo'ldi shuning uchun o'tiribman shunda u aytadiki seni otang menga bir yaxshilik qilgan edi men o'sha yaxshilikka qaytarmoqchiman senga ya'ni nasihat bilan men senga bir nasihat qilaman mana shu otangni yaxshiligiga javob bo'ladi aytadiki ollohga qasamki husumatdan ko'ra dinni ketkazuvchiroq muruvvatni tushiruvchi lazzatni zoya qiluvchi va qalbni mashg'ul qiluvchi narsa yo'q ya'ni inson boshqa bir odam bilan hukumat qilganda mol talashsa pul talashsa yoki bir mulk talashsa nima bo'ladi zararlarini zikr qilyaptiki birinchisi insonni dinini ketkazadi bu taqvosini iymonini kamaytiradi dinini zaiflashtiradi va ikkinchisi muruvvati ketadi odam muruvvati hurmati ehtiromi ketadi odamlar nazdida va lazzatni zoya qiladi yani hayotni bir e, tashvishga aylantiradi bosh og'riqqa aylantiradi va qalbni ham mashg'ul qiladi insonni fikri shu bilan bo'ladi hamma payt shu narsani o'ylaydi nima bo'ladi endi o'zim haqqimni ola olamanmi yoki saqlab qola olamanmi deb mana shu janjalni o'ylaydi shunda ibn qutayba aytadiki men turib ketmoqchi bo'ldim va men bilan tortishayotgan kishi aytdiki ya'ni amakim o'g'li aytdiki nima bo'ldi men aytdimki bo'ldi sen bilan tortishmayman shunda u aytdiki meni haqligimni bildingmi dedi men aytdimki yo'q balki men buna bu past ishdan chiqmoqchiman ya'ni bu past ishni qilmoqchi emasman shunda u aytdiki bo'lmasa men ham sendan talab qilmayman u seniki bo'lsin ya'ni o'sha tortishayotgan narsa men endi sendan talab qilishdan voz kechdim dedi narigi sherigim mayli senda qolaversin deb chunki bular o'sha narsa biri meniki ikkinchisi ham meniki deb davo qilib tortishayotgan edi shu nasihatni eshitib ikkalasi ham voz kechishdi endi bu yerda bir savol bo'lishi mumkin ba'zan inson o'zini haqqi bo'ladi birovda qolib ketadi haq masalan ishlaydi oyligini e, masalan bermagan bo'lishi mumkin o'sha odam <clears throat> yoki o'zida bir o'zini narsasi bor birov kelib davo qilyapti vaholanki u sotib olgan yoki haqiqatdan o'sha odam bunga hadya qilgan lekin kelib turib birov davo qilyapti shunda himoya qilish kerak shunda majbur bo'ladi tortishga bu holatda buni hukmi nima shar'iy hukmi buni ulamolar aytishganki bu hadislarda qaytarilgan husumatga kirmaydi hadislarda qaytarilgan yuqorida aytdiki alloh taolo eng yomon ko'radigan kishi zikr qilingan edi husumatchi qattiq janjallashuvchi odam tortishuvchi odam undan murod botil bilan tortishayotgan odam ya'ni haqli emas u botil dalil bilan nohaq yo'l bilan tortishayotgan odam birinchisi bir ma'noda ikkinchi ma'nosi ya'ni o'sha hadis o'zini ichiga bir necha suratlar oladi ikkinchi surat qaysi bu ilmsiz holda ma'lumoti bo'lmagan holda tortishayotgan odam masalan bu odam haqqini davo qilyapti birovdan sizni aniq hujjatingiz yo'q ma'lumotingiz yo'q bu bu odamnikiligidan lekin sizni do'stingiz bo'lgani uchun uni tarafini olib siz ham tortishib ketyapsiz mana shu narsa ya'ni bilmagan holatda hujjatsiz tortishib ketish shu ham kiradi boyagi hadisga olloh yomon ko'rgan odamga kirib qolish va bunga hozirgi kundagi e, masalan oqlovchilar bor ba'zi oqlovchilar agar ayblanuvchini aniq haqliligini bilmasa shunga hujjati bo'lmagan holatda pulini olib o'sha oylik evaziga buni mahkamada oqlashga kirishib ketaversa o'sha hadisga tushib qoladi chunki uni haqmi nohaqmi surishtirmayapti u mana shu ham kirib qoladi va uchinchi surati yana bu hadisga qaysi kishi kiradi haqiqatdan ham birovda haqqi bor o'sha haqqini olishga harakat qilyapti lekin hojat miqdoridan oshirib yuboradi ya'ni ortiqcha bir janjal qilib yuboradi haqorat qilib unga aziyat beradi vaholanki o'sha mol bunga arziydigan narsa emas o'sha tortishayotgan narsa arziydigan narsa emas lekin bu ortiqcha bir janjal qilib haqorat qilib o'zini ham obro'sini to'kib uni ham obro'sini to'kib oshirib yuboradi yani. mana shu ham o'sha hadisga kirib qoladi va qarshisidagi odamni sindirmoqchi bo'ladi mag'lub qilmoqchi bo'ladi mana shu ham kirib qoladi demak shundan qaytaradi shariat hattoki ba'zi odamlar o'zi ochiqcha aytadi tortishishdan ya'ni birov bilan bir mol tortishyapti ba'zan keyin uzoqlashgandan keyin oldidagi odamlarga aytadi aslida meni maqsadim bu mol emas bu yoki bu pul yoki bu narsa emas bu arzimagan narsa men buni menga keragi yo'q birovga berib yuboraman yo otib yuboraman ham deydi meni maqsadim buni faqat obro'sini to'kish yoki buni sindirish bunga ko'ziga ko'rsatib qo'yish deb ba'zilar ochiq aytadi mana shu narsa demak noto'g'ri shariat shundan qaytaryapti endi joiz bo'lgani qaysi boyagi savolda so'ralgan joiz surat bir odam haqiqatdan mazlum zulm qilib birov o'sha boya aytgandek oyligini bermadi yoki birovga omonat qo'yib turuvdi u omonatni inkor qilyapti yo'q sen menga hadya bergansan buni deb qaytarib bermayapti masalan shunaqa holatda hojat miqdoricha zulm qilmagan holatda oshirib yubormagan holatda va o'jarliksiz va unga ozor bermagan holatda tortishish joiz bo'ladi mana shu shartlari bilan demak bu harom bo'lmaydi joiz bo'ladi shunda ham ulamolar aytishganki agar yo'li bo'lsa shunda ham tortishmagan afzal janjallashmagan afzal deyishdi nima uchun chunki boyagi hadis ham dalolat qiladi o'zini haqqini tamom menga kerak emas dedi tark qildi nasihatni eshitganidan keyin buni sababini aytishganki ya'ni nima uchun tortishmagan afzal inson bir tortishishni boshladimi o'zini tilini keyin gunohlardan saqlash qiyin bo'ladi mo'tadil holatda saqlash qiyin bo'ladi chunki tortishyapsizmi u ham bir narsa gapiradi siz ham gapirasiz bu insonni qonini qaynatadi jahlini chiqaradi g'azabini keltiradi g'azab kelgandan keyin nima ustida tortishuv ketayotganini ham odam esdan chiqarib qo'yadi ikki tarafi orasida bir katta adovat paydo bo'ladi nafrat paydo bo'ladi hatto keyin bularni har biri nargisiga kelgan musibatga xursand bo'ladi sherigiga kelgan musibatga xursand bo'ladi yoki unga bir yaxshilik kelsa xafa bo'ladi bu va uni obro'sini to'kadi g'iybat qiladi ya'ni shuncha gunohlarga sabab bo'lyapti bular hammasi gunohligida shubha yo'q demak e, boshqa gunohlarga yo'l ochib beryapti mana shu tortish shuning uchun afzal tortishmagan imkon boricha tortishmaslik kerak va agar bu gunohlardan saqlansa nihoyatda taqvoli odam bo'lib g'iybat qilmasa aziyat bermasa va hokazo hojat miqdoriga cheklansa eng kamida fikrini oladi mana shu narsa fikrini chalg'itadi vaqtini oladi hatto namoz o'qiyotganda ham endi nima deyman qanaqa hujjat keltiraman qanday tortishaman deb namozda ham shuni o'ylaydi demak husumat butun yomonliklarni bir manbai bo'ladi shuning uchun ham saqlanishga shariat beradi va yana bir zarari aytildiki agar boyagi aytilgan gunohlardan saqlansa nihoyatda taqvo qilib vaqtini fikrini olishidan tashqari yana bir zarari yaxshi gapni gapira olmaydi ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda yaxshi gapga buyurgan yumshoq gapga chiroyli gapga shu narsani qo'ldan boy beradi shuni savobini qo'ldan boy beradi chunki yaxshi gapni eng kam darajasi nima bu bir odamga muvofiq bo'lish ya'ni uni fikrini to'g'ri deb tasdiqlash yaxshi gapni eng kam darajasi mana shu endi siz birov bilan tortishyapsizmi demak bu yaxshi gapni ta'rifidan chiqib ketadi ya'ni yumshoq gapni ta'rifidan chiqadi chunki birovni gapiga ta'na qilish yoki e'tiroz qilishdan ko'ra qattiq gap yo'q birovniga tani ayblayapsizmi gapidan xato topyapsiz yoki bir narsa talashib tortishyapsizmi shuni bu eng qo'pol gap mana shu o'zi nima uchun bu yo uni johil degan bo'lasiz yoki yolg'onchi degan bo'lasiz chunki u meniki deyaptimi siz aytsangizki yo'q seniki emas desangiz demak u yo johil bo'ladi shu narsani bilmaydigan yoki u yolg'onchi bo'ladi ya'ni bilib turib yolg'on gapirayotgan bo'ladi shuni bu yana o'sha qo'pol gap hisoblanadi shuni ajridan inson mahrum bo'ladi taboroniy jayyid san'at bilan rivoyat qilgan payg'ambarimiz aytdilar yumakkinukum minal jannati tibul kalami va itamut taam yaxshi gap va taom berish sizlarni jannatga joylashtiradi jannatga kirgizadi ya'ni inson shirin so'z bilan jannatga kiradi mana shu narsa qo'ldan boy beradi alloh taolo qur'onda ham aytadi va husna insonlarga yaxshi so'zni gapiringlar chiroyli so'zni gapiringlar termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytdilar inna fil jannati la g'urafa yura zohiruha min batiniha va batinuha min zohiri jannatda shunday xonalar borki tashqaridan ichkarisi ko'rinadi ichkaridan tashqarisi ko'rinadi ya'ni shaffof bo'lgan bir xonalar ajoyib qasrlar bor addahallohu taala liman at'ama taama va alana al kalam alloh taolo ularni taom yedirgan va yumshoq gapirgan odamlarga tayyorlab qo'ygan mana shu narsadan mahrum bo'ladi odam tortishayotgan odam shundan mahrum bo'ladi chunki yumshoq gap gapira olmaydi tabiiyki bir narsani talashayotgan odam yumshoq gapirishi mumkin emas qiyin judayam va mana shu qasrlardan mahrum bo'ladi muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytdilar al kalimatu toyyibatu sadaqa yaxshi gap sadaqadir inson birovga yaxshi gap gapirsa yumshoq gap gapirsa bu sadaqa bo'ladi ajr yana bir hadisda payg'ambarimiz aytdilar ittaqun nara valau bi tamra xurmoni yarmi bilan bo'lsa ham do'zaxdan saqlaninglar qiyomatda inson ba'zan bir ozgina ajrga ham muhtoj bo'lib qoladi yani savobi bilan masalan gunohi barobar bo'lib qolsa inson bir zarra bilan bitta zarra savob bilan tarozisi og'ir bosadi va jannatga kiradi do'zaxdan qutuladi bitta zarra bilan payg'ambarimiz aytyaptiki xurmoni yarmi bilan bo'lsa ham do'zaxdan saqlaning agar topolmasangiz unda shirin so'z bilan ya'ni agar umuman xurmoni yarmi ham topilmasa vaholanki xurmo bu arablarda eng ko'p narsa shu edi asosan yeydigan narsalari xurmo edi agar shu ham topilmasa unda shirin so'z bilan shirin so'z bilan o'zinglarni qutqaringlar do'zaxni umar roziyallohu anhuni bir so'zi bor al birru shayun hayyin yaxshilik oson narsa vajhun toliq va kalamun layyin ochiq yuz va yumshoq so'z demak yaxshilik qilish uchun bir narsa bo'lishi ham shart emas ekan hatto inson ochiq yuzli bo'lsa mo'minlarga va yumshoq so'zli bo'lsa mana shu narsani o'zi yaxshilik endi boyagi tortishayotgan odam husumatlashayotgan odam bu narsalarni yo'qotadi albatta bu ajrdan mahrum bo'ladi va yumshoq so'zni foydalarini ba'zi hakimlar aytishganki yumshoq so'z insonni a'zolaridagi nafrat adovatni yuvadi deyishgan yumshoq gapirganda odamni haligi sizga bo'lgan adovati nafrati kamayib kamayib yo'q bo'lib ketadi ba'zi hakimlar aytishganki parvardigoringni g'azablantirmaydigan sherigingni rozi qiladigan xursand qiladigan gapni ayamagin deyishgan ya'ni baxillik qilma agar shunday gap bo'lsa sherigingiz mo'min birodaringiz xursand bo'ladi va u gapdan olloh ham g'azablanmaydi olloh rozi bo'ladigan bir gap ana shunday gapga baxillik qilmang chunki alloh taolo uni evaziga senga ajr beradi ana shularni hammasi yaxshi gapni fazilati husumat bo'lsa buni aynan teskarisi bo'ladi shu narsalardan mahrumiyat bo'ladi husumatda insonga aziyat beradigan xafa qiladigan nafrat paydo qiladigan gaplar gapiriladi qattiq gaplar gapiriladi g'azabini keltiradigan qonini qaynatadigan dushmanlik paydo qiladigan gaplar gapiriladi demak mana shu beshinchi ofat bo'ldi bu husumat mol talashish qisqacha aytadigan bo'lsak oltinchi til ofatlaridan bu taqaur fil kalam ya'ni gapda sun'iy chiroyli gap gapirish ya'ni inson sun'iy va soxta yo'l bilan chiroyli gapirishga harakat qilish fasohatli balog'atli gap gapirishga harakat qilib og'izlarini burib tillari bilan e, gaplarni ishirib nihoyatda bir jimjimador gapirishga harakat qilish va o'zini gapida qofiyalarni ishlatishi masalan <coughs> fasohat ishlatishi va bulari albatta sun'iylik soxtalik bo'ladilar tashbihlar ishlatishi muqaddimalarni keltirishi mana shu narsa ham tilla ofatlardan bu narsani ham shariat yoqtirmaydi imom ahmad rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar inna abg'adakum ilayya va abadakum minni majlisan as-sarsarunal fil kalam sizlarning ichingizda men eng yomon ko'radigan va majlis jihatidan mendan eng uzoq bo'ladigan odam bu ko'p gapiradigan va gapirishda nihoyatda chuqur ketadigan odamlar ya'ni boyagi aytgandek soxtakorlik bilan o'zini ko'rsatish uchun juda bir chiroyli jimjimador gapirishga harakat qiladigan odamlar mendan eng uzoq deyapti va men eng yomon ko'radigan odamlar shariat sun'iylikka yoqtirmaydi bu islom shariati insonni tabiatiga muvofiq keladi insonni fitratiga muvofiq chunki alloh taolo tomonidan kelgan ollohni ahkomlari insonni fitratini ham olloh yaratgan bular bir biriga nihoyatda mos tushadi endi sun'iylik soxtalik o'zini boshqacha ko'rsatish ichi boshqa tashi boshqa bo'lish bu narsalar shariatni tabiatiga zid narsa inson ichi qanaqa bo'lsa tashi ham shunaqa bo'lishgan boshqa bir hadisda bu hadis imom muslim rivoyat qilgan payg'ambarimiz aytdilar ala halakal mutanattiun uch marta shu gapni takrorla ogoh bo'linglar gapga chuqur ketuvchilar halok bo'ldi gapga chuqur ketib ham ko'p gapirish ham kirib ketadi birinchidan ikkinchidan boyagi aytganimdek bir yasama gapni bezatib ziynatlab gapirishlar kirib ketadi va umar roziyallohu anhu aytadi jimjimador gaplar bu shaytonni gaplaridandir va bir kuni amir ibn sad ibn abi vaqqos otasini sadni oldiga boradi bir ish bilan va o'zini ehtiyojini bayon qiladi shunda otasi aytadiki sen bugun o'zingni mana shu maqsadingdan eng uzoq bo'lding ya'ni gapirgan gaping juda yam maqsaddan uzoq bo'ldi gapirish uslubing to'g'ri bo'lmadi degan ma'noda tanbeh berdi o'g'liga chunki inni samiatu rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul yati otasi tanbeh berib o'g'liga aytyaptiki chunki men rasulullohni bunday deganlarini eshitdim odamlarga shunday zamon keladiki sigir o'zini tili bilan o'tni u yoq bu yoqqa surib o'tni ishirib yeganidaka ya'ni kavush qaytarib yeganidaka insonlar tili bilan gapni ishirib gapirishadi demak bu ana shu o'g'lidagi ba'zi bir muqaddima qilib sun'iy bir takalluf bilan mashaqqat bilan chiroyli gapirishga harakat qilganini inkor qildi mana shu hadisni sharhlaridan biri demak bu ham tilni ofatlardan ba'zi ulamolar bu hadisni e, g'iybat bobiga kirgizishgan ya'ni e, o'g'li bu yerda biroz gapiga g'iybat aralashgani uchun rad qildi degan demak hadis o'z ichiga mana shu ma'nolarni oladi hammasini oladi va mana shu ofatga oltinchi tilni zarariga takalluf bilan bo'lgan qofiya ham kiradi takalluf nima degani takalluf so'zi bu sun'iy mashaqqat bilan bir ishni qilishga harakat inson gapirayotganda gapi qofiyali chiqib qoldi buni zarari yo'q qofiya hali she'rga o'xshab oxirgi harflarini bir biriga mos kelib bir chiroyli chiqib qoladi buni zarari yo'q agar tasodifan bo'lib qoldi yoki bir inson she'riyatda shunaqa mohirki adabiyotda shunaqa mohirki e, mashaqqat qilmagan holatda bemalol masalan qofiya bilan gapirishi mumkin bulari zarari yo'q uni agar albatta maqsadi yomon bo'lmasa riyokorlik va hokazo bo'lmasa buni zarari lekin shariat qaytarayotgan narsa takalluf bilan ya'ni o'zini mashaqqatga solib o'zini qiynab shunaqa gapirishga harakat qilish va masalan o'zini ko'rsatish uchun riyokorlik uchun o'zini fasohatini e, chiroyli gapirishini boshqalarga ko'z ko'z qilish uchun mana shu narsadan qaytaradi chunki ba'zan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham ba'zan qofiyaga o'xshagan chiroyli bo'lganlari bor juda ko'p zotan javomil kalim bo'lgan payg'ambarimiz qisqa so'zlarda ko'p ma'nolarni bayon qilgan va shuningdek bu hadisga odatdan tashqari fasohatli gapirish ya'ni inson odatda masalan insonlar bir biri bilan gaplashganda har xil ish yuzasidan yoki bir hojat yo oddiy bir gapla kundalik hayotida gaplashganda nihoyatda bezab fasohat balog'at bilan gapirishga harakat qilmaydi chunki o'zi kundalik hayotda hech kim bunaqa ishlatmaydi mana shu holatda inson fasohat bilan gapirishi odatdan tashqari shu ham hadisga kiradi ya'ni qaytarilgan bu kundalik hayotda qofiya bilan gapirishdan bir hadisda qaytarilgan bir kishini ikkita ayoli bo'ladi bular bir biri bilan urush bittasi homilador bo'ladi bir biri bilan urushganida bir ayol ikkinchisiga homiladorga zarar yetkazadi bolasi tushib qoladi shunda keyin payg'ambarimizga so'ra hukm so'rashadi nima bo'ladi deb payg'ambarimiz o'sha bolani tushirishga sababchi bo'lgan ayolga e, bir shar'iy jazoni aytadi va e, moliyaviy miqdorni aytadi pul miqdorini g'urra pul miqdorini aytadi to'lash shunda o'sha to'laydigan ya'ni jinoyatni qilgan tarafda bo'lganlar chunki u pul u ayolni oqilasiga ya'ni u ayolni qavmi qarindoshi to'lash kerak bo'ladi shulardan bittasi qofiyali gap payg'ambar hazrat qilgan aytadiki kayfa nadri man la sharib vala akal vala soha vala stahal va mislu zalika batal qofiyalik qilib gapiradi ma'nosi shuki ichmagan yemagan yig'lamagan go'dakni biz qayerdan bilamiz hali bu narsa botilku deb gapiradi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki asajan kasajil arob boshqa rivoyatda asajan kasajil jahiliya badaviylarga o'xshab qofiyali gapirasanmi degan yoki johiliyatni qofiyasini ishlatyapsanmi deb payg'ambarimiz inkor qilgan buni sababini ulamolar aytishganki mana shu takalluf bo'lgani uchun u odam qiynalib chiroyli gapirishga harakat qilgan tabiiy gapirmagan o'sha sun'iy bir chiroylilik hosil qilmoqchi bo'lgan shuning uchun payg'ambarimiz buni rad qildi demak inson gapirishida hamma narsada maqsudga cheklanish kerak insonni maqsadi nima shu gapirishda o'zi gapirishdan maqsad insonni ichidagi maqsadini tushuntirish birovga o'zini maqsadini izhor qilish ana shunga yetadigan gapni gapirish kerak maqsadni qarshingizdagi odam tushunsa bo'ldi undan u yog'i undan ortiqcha narsalar demak bu afzal emas shariat e, bu narsalarni yoqtirmaydi albatta bunga inson da'vatda va'zda masalan xutbalarda gapiriladigan chiroyli gaplar bu narsaga kirmaydi chunki xutbada va'zda insonda bir ta'sirlanish unga va'z qilish oxiratni eslatish diniy bir ta'sir paydo qilish toki